رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجرنا منه Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'alanın neymətlərini xatıb şükür etmək lazımdır. Və həqiqdən də Allah subhanahu wa ta'alanın bizi mübarək Ramazan ayına yetişdirməsinə şükür etməliyik. Və eyni zamanda bugünkü Ramazanın bir gününü də Allahın həm sənə olsun ki, hansımız nə qədər çox həsrətlə qazandıqsa, qazandıq və qazanmayanlarsa gələcək günlərdə də hələ ki Ramazan bitməyib, daha da çox savab işlər görüb Ramazanlarını hədər etməsinlər və bu Ramazan günlərində bacardığı qədər çoxlu ibadətlər etsinlər, sədəqələr etsinlər və eyni zamanda Ramazan günlərində xeyir, savab qapılarından biri də məhz iftar süfrələrinin, yəni verilməsi, təşkil olunması, o süfrələrin əziyyət çəkilməsidir ki, və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kim bir oruc insanı yedizdirərsə, həmən insan oruc tutan insanın savabı qədər savab qazanar və onun həsənətinə heç bir həsənət yəni əksilməz. Və bizim inşallah ümumi nəsib etməyimiz isə Allahın izni ilə dində əsas məsələlərdən olan və eyni e, zamanda sələf alimlərindən o barədə kitab yazmış və müasir alimlər isə o məsələləri daha da genişləndirilmiş, işıqlandırmış olan məsələlər barədə olacaqdır ki, və bunlar da dinin dörd e, məsələsi var ki, hansı ki, hətta üç üsul kitabı yazan müəllif də məhz onları hər bir müsəlmana öyrənilməsi olduğunu vacib bildirir. Yəni, dörd məsələ var ki, hər bir müsəlman, yəni özünü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səhəm ümmətiyəm deyən insan, istər qadın olsun, istər kişi, istər qozu olsun, istər yaş, az yaşlı, o dörd məsələni bilməsi vacibdir. Hansı ki, o dörd məsələlərdən eləsi də var ki, insanın birbaşa qəbirdə olan sorğu-sualıdır. O dörd məsələ birinci elm, ikinci əməl, üçüncü elmə dəvət, dördüncü isə onun yolunda olan əziyyətə səbr etməkdir. Və İmam Şafi Rəhmələ buyurur ki, əgər Allah subhanahu wa ta'ala əsr surəsindən başqa bir surə nazil etməsəydi, insanlar nə edərdi? Kifayət edərdi. Və əsr surəsinin də tərkibi tamamilə olaraq bu dörd məsələ, yəni Şeyx Muhammed ibn Abdülhab Rəhməllahın gətirdiyi dörd məsələ həmən əsr surəsinin tamamilə tərkibindədir. Yəni, birinci, müəllif qeyd edir ki, ma'rifatullah. Ma'rifatullah və ma'rifəti nəbiyi və ma'rifəti dini bil ədillə. Deyir, birinci qism, hansı ki, elm qismidir, insan şəriətdə dörd məsələdən biri olan elmdir. Yəni, nəyin elmidir? Coğrafiya, fizik, astronomiya, onlar əlavə elmdir. Şəriətdə tələb olunan elm hansıdır? Allahın tanınması, Peyğəmbərin salsının tanınması və bir də öz dini dəlilləri ilə bilməsi. Və bugünkü günümüzdə çox cahil müsəlmanlar var ki, özlərini mən müsəlmanam deyib sayanlar, onlar heç sərəblərini eləmirlər, tanımırlar. Allah mənim Allahımdır demək kifayət edir, etmir. Etmir. Yəni, bugün yer kürəsində istər İngilisi, istər Fransızı, istər Farsı, istər Digərsi, Allah Allahdır deyə heç kim şübhə eləmir. Kimi Allah deyil, kimi Tanrı deyil, kimi başqa ad deyil. Amma Allahı tanımaq isə Allah subhantalan bütün tovhidin üç qismlərini neynəməkdir? Tanınmasıdır. Və tovhidin üç qismləri nəsə Allah subhanı tanımaq uluhiyyədə, rububiyyədə və əsma və sifətdədir. Uluhiyyə tovhidi Allah subhantalanın ilahi, ilahilik tovhididir. Yəni, ibadətlər yalnız kimə məxsusdur? Allah s.ə. Və başqa cür desək, qulların öz feillərində, rəb, ibadət feillərində Rəblərini eləməlidir, fərdləşdirməlidir. Yəni, qul öz ibadətində Rəbbini eləməlidir, fərdləşdirməlidir. Namazı kim qılır? Qul. Orucu kim tutur? Qul. Nəzri kim verir? Qul sonra qurbanı kim kəsir? Qul. Kim sığınır? Kim istəyir? Kim qorxur? Hamısı kimdir? Quldur. Yəni, bütün bu feillər qullarındır, qulların deyil. Qullara aiddir. Və qul tərifdə dediyimiz uluhiyyət tövhidi qulun öz feillərində Rəblərini fərdləşdirmək o deməkdir ki, yəni qul ibadət adlandırdığı hər bir feili kim üçün etməlidir? Allah subhanahu wa ta'ala üçün. Qul namaz qılmalıdır kimə? Allaha. Qurban kəsməlidir kimə? Allaha. Nəzir verməlidir kimə? Allah. Qorxmalıdır kimdən? Allahdan. Sığınmalıdır kimə? Allaha. Sevməlidir kimi? Allahı. Dua eləməlidir kimə? Allaha. Yəni, hər hansı bir feildə, ibadət feilinə qul, həmən ibadəti Allahdan digərinə, istər qəbirə, istər ağaca, istər daşa, istər türbəyə, istər pirə, istər nə bilim nəyə, nəyə, nəyə, nəyə yönəldirsə, o qul həmən ibadətləri Allahı, ibadətlərdə Allahı fərdləşdirdi ya yox? Fərdləşdirmədi. Deməli, həmən qul uluyə tovhidində Allah subhantala nə qoşdu? Şərik qoşdu. Və beləliklə də Allahı tanımaq demək, Allahın bütün ilk tovhidində Allahı nə deməkdir? təkləməkdir, tovhid eləməkdir. Birinci qism dedik, Allah subhanətə alanın tovhidində, yəni uluhiyyəsində, ibadət tovhidindədir. İkinci qism isə rububiyyədir ki, qul Allah subhanətə alanı öz feillərində fərdləşdirməlidir. Yəni, qulun feilində deyil, kimin feillərində? Allah subhanətə aid olan feillərdə. Yəni, yaradan kimdir? Allah. Ruzu verən kimdir? Allah. Ölüdən, dildən, uşaq verən, uşaq alan kimdir? Allah subhanət hala. Ruzu verən kimdir? Allah subhanət hala. Rubiyyət ovidi, yəni Allah subhanət halanın feillərində neynəmək, təkləşdirmək və ya da ki, Rəbli tovfidini kimə nisbət eləmək? Allah subhanət hala. Əgər kimsə rubiyyət tovfidində hər bir feili Allah subhanət hala nisbət eləməyib, hər hansısa bir övliyəyə, hər hansısa bir tariqanın şeyxinə, hər hansısa bir prezidentə, kimə, kimə, kimə, hər hansısa bir şəxsə nisbət eləyirsə ki, ruzu verən filan kəsdir, öldürən filan kəsdir, dirildən filan kəsdir, uşaq verən filan kəsdir etiqadların daşıyan insan. Rububiyyət tovhidində Allah subhanı təkləşirdi ya yox? Yox. Deməli, həmən insan rububiyyət tovhidində Allah'a nə etmiş olur? Şərik qoşmuş olur. Və əsma sifətdə isə, üçüncü qismi, toğunun üçüncü qismi əsma sifətdə isə qul Allah subhanahu wa ta'alanın ad və sifətləri, Quran və sünnədə gələn Allahın ad və sifətlərini olduğu kimi təsdiqləməli, onu Allaha nisbət eləməli, ona heç bir keyfiyyət, oxşarlıq verməməlidir. Yəni, Allah subhanətə alə xas olan ad və sifətlərə kimə nisbət eləməlidir? Allah subhanətə alə. Həmən ad və sifətlər bəzi qullarda müştərək olsa da belə, o qula xastır, Allaha da nədir? Xastır. Məsəl üçün, Allah subhanahu taalanın istevası, Allah subhanahu əllərinin olması, Allah subhanahu görməsi, hikməsi və digər, digər sifətlər hər bir qulda var yoxsa yoxdur? Qulun qulla e, fərqində, yəni sifətlərinin fərqində. Məsəl üçün, qulun qula nisbətdə gücü, Filə güc nisbət olunur yoxsa yox? Olunur. Kimsə deyəmir ki, filin gücü yoxdur. Filin gücü var yoxsa yoxdur? Qarışqanın gücü var yoxsa yoxdur? Kərtənkələnin gücü var yoxsa yoxdur? Yəni, güc deyəndə filin gücü qarışqanın gücüdür kimi kimsə deyir, yoxsa qarışqanın gücü kərtənkələnin gücü kimsə deyir, xeyr. Ona görə o əsma sifətdə azan filiqlərin əsas səbəbləri isə onlar ad və sifətlərdə sələfi salihin qoyduğu qaydada neynədilər? Kənar çıxdılar. Bəziləri həmən ad və sifətləri ispat eləmədilər ki, Allah spontan kiməsə hansı məxluqa oxşadmaqdır və bəzilər isə oxşadmamaq əvəzinə isə neynədilər? Muaddilələr oldular. Yəni, təqdir edilər, ümumiyyətlə inkar elədilər. Və beləliklə də əsmal və sifətdə Allah subhanan fərqləşdirməyin ən hasan yolu sələfi salihin qoyduğu mənhəc yoldur. Yəni, həmən ad və sifətləri olduğu kimi təsdiq eləmək, onları oxşalı keyfiyyət bənzətmə neynəmək? Verməmək. Və bu birinci qisim Allah spontanlanın, bizim müəllifin dediyi kimi tanınmasıdır. Yəni, Allahı tanımaq, Allahı mərifə eləmək, bilmək, o nəinki bu tovlin üç qismində Allah spontanlanı təsdiqləmək, eyni ilə də Allah subhanahu wa ta'lanın əmr elədikləri inəmək, yerinə yetirmək. Qadağanlarına neynəmək? Çəkinmək. Əgər bir qul Allah spontanlarını bütün bu tovbid qismində fərdləşdirirsə və Allah spontanlarının qoyduğu qadağanlardan çəkinməyib, əmirlər yerinə yetirmirsə, həmən qulun Rəbbinin tanımasının bir əhəmiyyəti var yoxsa yoxdur? Yoxdur. Deməli, Allah subhanətən tanımaq, eynilə də onun verdiyi hökmləri yerinə yetirmək və qoyduğu qadranları neynəmək? Çəkinmək və ictimaiyyətin, cəmiyyətin, insanların, bəşəriyyətin yeganə xilas yolu məhz Allah Subhanahu qoyduğu əmrlədiyini itirib və qadağan elədiklərini eləmək lazımdır, çəkinmək lazımdır. Və bu ümumiyyətlə e, elmin birinci mərhələsidir və ikinci mərhələsi isə məhz peyğəmbərini tanımaqdır. Muhammed ibn Abdullah sallallahu əleyhi və səlləm tanımaqdır. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tanımaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sonuncu peyğəmbər olduğunu təsdiq etmək, onun peyğəmbərlərin xatimül ənbiyə olmağını etiqad eləmək, peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin e, gətirdiyi şəriəti yerinə yetirmək, təsdiqə onun gətirdiyi xəbərləri təsdiq eləmək, heç birini təksib etməmək, peyğəmbər sonra əmirlərini yerinə yetib qadamalarından çəkinmək və peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə haqqını bilmək. Çox insanlar görürsən ki, özünə müsəlman deyənlər, hətta çoxları Peyğəmbər s.ə.v-in haqqını neynəmirlər? Tam ödəmirlər. Və bəziləri isə Peyğəmbər s.ə.v-in haqqından daha artıq neynirlər? İfrata varırlar. Hətta Peyğəmbər s.ə.v-i özün Peyğəmbər və qul mərhələsindən çıxardıb hansı mərhələyə gətirirlər? İlahi mərhələsinə. O da artıq Peyğəmbər s.ə.v-in olduğu mərhələ neynəməsidir? Təzavüz eləməsidir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v Allahın qulu və elçisidir və Allah s.ə.v Quran-ı kərimdə bir neçə yerdə öz Peyğəmbərin s.ə.v-i qul deyə adlandırıb və bu da Peyğəmbər s.ə.v üçün ən yüksək şərəf, ən yüksək mərtəbə, ən yüksək addır. Və çox insanlar bugünkü gündə e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tanıyıram deyib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmirlərini yerinə yetirmirlər və onun qadranlarını, qadranlarından çəkinmirlər. Və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və itaət eləmək, onu tanımaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qoyduğu sünnəni inəməkdir, yaşamaqdır, tətbiq eləməkdir, insanların içində yayılmaz, yaymaqdır. Çünki bəşəriyyətin ən şərəflisi, ən kəramətli kimdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bu dini necə yaşamaq lazımdırsa, gecəsini bizim üçün açıq ay kimi neyiniyib? İşıqlandırıb. Yəni, bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm bizim şəriyyətə aid olan hər bir məsələni, zülmətli qaranlıqları ay kimi işıqa neyiniyib? Bizim üçün işıqlandırıb. Və üçüncü isə tanımağın yolu isə bilmək məhz insanın öz dini neynəməsidir? Bilməsidir. Və bugünkü günümüzdə çox insanlar var ki, qeyd etdiyimiz kimi, mən müsəlmanam, mən Məhəmməd ümmətiyəm, mən tovfid ümmətiyəm və və s. deyirlər, ancaq nə ərəblərini, nə peyğəmbərlərinə də İslam dinlərini bilmirlər. Onlar bilmirlər ki, onların nisbət olunduqları müqəddəs din, İslam dini özündən əvvəlki dini neyniyib? nəsx eləyib. İslam dini gələndən sonra digər dinlərin İslamın qarşısında heç danışma heç bir haqları yoxdur. Və hər bir din, ümmət, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi dinə, iman gətirməyənə qədər o, o e, dinə nisbət olunanlar müsəlman sayılır, sayılmır. Sayılmırlar. Allah subhanahu buyurur ki, inna dinə indallah el-islam. Həqiqətən də Allah qarşısında olan din hansı dindir? İslam dinidir. Və Peyğəmbər s.ə.v isə buyurdu ki, hər bir Yahudi və Nasrani mənim haqqımda eşir, iman gətirməz yeri har olar, yalnız və yalnız cəhənnəm. Və bu, müəllifin gətirdiyi dörd dənə əsas bilməli olan məsələlərdən birinin təqsimatıdır. Və eyni ilə də bu, üç üsul salir hansı ki, bütün din bunun ətrafında nə eləyir? Dövr eləyir. Yəni, dinin bütün mərhələləri məhz bu üç dövrü pillənin ətrafındadırlar. Allahı tanımaq, Peyğəmbəri tanımaq və öz dinini tanımaq. Öz dinini də tanımaq, öz dininin ərkanları hansıdır? Öz dininin imanın şərtləri hansıdır? Öz dininin usul etiqat məsələləri hansıdır? Öz dinində nəyi var, nəyi yox, etiqadını əvvəldən axıra kimi eləməlidir? Bilməlidir. Və bu günlərdə çox insanlar var ki, öz əqidələrini, məzhəblərini, mənhəclərini, yollarını bilmədikləri halda filankəs bidətlidir, filankəs bidət əhlidir, filankəsə filan xəta var deyib ortaya düşür. Ancaq özünə öz əqidəsindən, yolundan, mənhəcindən, məzhəbindən, məsləkindən sual verəndə neynəmir? Bilmir. Bu da ən böyük müsəlman üçün pis örnəkdir. Müsəlman üçün pis örnəkdir ki, öz dinini dəlilsiz, subutsuz bildiyi halda digər bir şəxslə neynir? batıl olduqlarında olduqlarını iddia edir. Onlara batıl olduqlarını ispat eləmək istəyir. Və dinimizin 5 İslamın rukunu var, 6 imanın dayaqları var və hər birində özünün təfsilatı, qaydaları var. Və qeyd etdiyimiz bu 3 dənə üsul məsələ Allahı, Peyğəmbərini öz dinini tanımaq, eyni ilə də birbaşa olaraq bəşər övladı qəbrinə qoyulandan sonra Onun bütün qohum məqrabası, var dövləti, onun bastırandan sonra, dəfnindən qaydandan sonra münkar və nəkirin gəlib həmən insandan soruşduğu ilk suallarıdır. Ondan soruşmayacaqlar ki, filan qonşun namaz qılmırdı, ona kafir deyirdin, yoxsa yox, soruşmayacaqlar. Deməyəcək ki, filan prezident, filan hakim, filan qonşun, filan atom, filan anon kafirdir, yoxsa. Var o suallar yoxdur orada. Hamı bilir ki, yoxdur. Kim hər desə özünü alladır, dini təksib edir. Ən birinci insanı bilmək olduqları məhz onun qəbrində olan o üç sualın cavabıdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir səhədisdə buyurdu ki, bəşər övladını qəbrə qoyulandan sonra onun yan görəsindəki ziyarətinə, dəfnə gələnlər qaydandan sonra mümkər və nəkir gəlib ondan üç şeyi soruşacaqlar. Mən Rabbuk, İlk sual, Rəbbin kim idi? Peyğəmbər sən buyurur ki, əgər bir kəs mümin isə, Allah subhanahu wa ta'ala dünyada Rəbb olaraq qəbul etmişdirsə, onun əmirlərini yerinə etib qadanandan çəkindirmişdirsə, onun göndərdiyi Peyğəmbəri təsdiq eləmişdirsə, o, Rabbi Allah, Rəbbim Allahdır deyə utanmadan, çəkinmədən, dili topu vurmadan söyləyəcək. Eğer bir kez bu dünyada eşi yaradan Allah'tı kurban olum Allah'a, eşi bir Allah'ımız var bağışlar, eşi Allah bilər, mən bilərəm və ya və s. kimi sözləri eşitib, haq dəvəti, haq yolu, tovfidi, dini, əqdəni, Kur'anı qulağına buradan al, o bir tərəfdən bıraxarsa, emel etmezse etməzsə, dinə səhlənkər yanaşarsa, dinin əmir ve kadınlarına fikir verməzsə, o hə, hə, hə, hə deyib cavab verə Və o zaman Münkər o Nəkir 12-ci sualına keçəcək. Mən nəbi yox. Peyğəmbərin kimdir? Sənə göndərən elçi kimdir? Peyğəmbər sən buyurur ki, əgər bir kəs, mömin bir kəs, əgər bu dünyada mənim göndərildiyimi təsdiq edib, yəni Peyğəmbər səhəm göndərdiyini təsdiq edib, onun əmirlərini yerinə yetirib qadağanlanan çəkinirsə, o qıl utanmadan, çəkinmədən, dili topu vurmadan deyəcək, Nəbi Allah, Mənim Peyğəmbərim Muhammed sallallahu əleyhi və bir vətə gəlib deyəcək, Muhammed ibn Abdullahdır. Atasının adına kimi söyləyəcəkdir. Ancaq o kəslər ki, bu dünyada yaşadı, Quranı gördü, müsəlmanları gördü, Kəbəni, bütün Beytul e, Məqdisi, hər bir ziyarət yerlərini gördü və dini bildi, Muhammedin haqq olduğunu bildi, müsəlmanları gördü, dinin nurunun yayılmasını gördü və Məhəmmədə tabi olmağın vacibi olduğunu bildi və sonra o hemen sualın karşısında he he he he le edri diyecek. Yani bilmirəm diyecek. filan kəs idi diyecek. Dili topuk vuracak diye bilmeyecek. Əgər ondan sonra münkər ona nakir onun üçüncü sualına keçəcək. Üçüncü sualda, me dinuk, dinin neydi? idi? bir kez ki, bu dünyada Peyyəmsən buyurduğu kimi, İslam dinini din kimi kabul edip onun rukunlarını bazaran kadar yerine getirip. Allaha şərik qoşmayıb, tək Allaha ibadət edibsə, o zalın qarşısında deyəcək, din İslam, dinim İslamdır. Əgər o cahillər, dinsizlər, hansı ki bu dünyada İslamı başa salan zaman üzlərin çöndərirlər, cürbəcür möminlərə ləqəblər qoyurlar, dini öyrənməkdən vaz keçirlər, dini bilmək istəmirlər. Ancaq dünyanın allacı neymətləri onları alladır, yeyib içib, firayaş yaşamaq istəyirlərsə, Onlar sualın qarşısında hə, hə, hə, lə ədri, bilmirəm, bilmirəm deyəcəklər. Ona görə hər bir müsəlman boyuna düşən bu üç sualı bu dünyasında nə qədər ki Allah subhanətə ona ömür verirsə bunu bu dünyada öyrənməyə çalışmalıdır. Və bu üç məsələ bir yerdə müəllifin gətirdiyi dindən dörd dənə əsas şeyin bilinməsinin birincisidir. İkincisi isə bildiyinə əməl eləmək. İmam Şafi Rəhmələ buyurur ki, Əl-əməlu səmərətul ilm. Əməl elmin səmərəsidir, yəni meyvəsidir, sərvətidir. Əgər bir insan bu dünyada Qurandan ayə əzbərlədi, mənasını bildi və digər əmirləri, qadağanları bildi, yaradan olduğunu Allah bildi, öldürən olduğunu Allah bildi, Allaha şərik qoşmaq lazım deyil deyə bildisə, və heç bir şey əməl eləmədisə, onun bildiyin ona heç bir faydası yoxdur. Ona görə Əli radiyallahu anh söyləyir ki, ey elm əhli, İslam dinindən nə qədər öyrənirsiniz, öyrənin, həddi yoxdur. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, mən getdim 3 il məktəb oxudum, 6 il məktəb, 10 il magistraturam qutarım, məndən oyun heç kimin belə bir şey yoxdur. İmam Mehdi, İmam ə, e, Əhməd Əli Rəhmələ dediyi kimi, Əl-elmu minəl-məhdi ilə ləhdi, elm beşikdən qəbrə qədərdir. Elmin məhdudiyyəti yoxdur. Hətta sələf alimləri can verən anda bilmədikləri hədis olanda necə ə, e, ata, ata oğluna deyir ki, götür onu mənim filan kitabıma yaz, o elm məndə yoxdur, ölüm ayağındadır. Əli radiyalan deyir ki, ey elm əhli, nə qədər öyrənirsiniz, siz öyrənin. Elmin öyrənişində məhdudiyyət yoxdur. Ancaq bilin ki, öyrəndiklərinizə əməl etmədiyiniz halda o elm sizin xeyrinizə deyil, nəyinizə çalışacaq? əleyhinizə. Ona görə sələflər deyir ki, əməl elmlə yoldaşlıq edir. Və elm görəndə ki, əməl ona əməl eləmir, elm neyinir onu? Tərk edib çıxır, gedir. Və bu baxımdan da insan əgər öz bildiyinə əməl eləmirsə, onun bilməyi kimə bənziyir? Yahudilərə. Əl bir kəs cahillikdən əməl edirsə kimə bənziyir? nəsranilər. Əl bir kəs bildiyi halda əməl etmirsə kimə bənziyir? Yahudilərə. Hər iki halda nədir? Məzəmmət olunandır. Hər iki halda məzəmmət olunandır. Ona görə biz bugün bizimlə sahabələrin, tabinlərin, sələfi salin misalına baxsaq, aramızda bircə açıq-aşkar fərq görərik. Onlar bu elmi əməl etməkdən ötürü öyrənirdilər. Soruşurdular nədən ötürü? Öyrənməkdən ötürü. Bilməkdən, əməl etməkdən ötürü. Çalışırdılar nədən ötürü? Öyrənib əməl etməkdən ötürü. Ancaq biz də nədən ötürü öyrənirik? Əş, mən onu bilirəm. Əş, o məsələni də bilirəm. Aramızda var yoxsa yoxdur? Aramızda az möminlər mi var? Bildiyimiz əhkamları bilə-bilə tərk edirik. Bildiyimiz günahları bilə-bilə edirik. Bildiyimiz qadağanları bilə-bilə aşırıq deyəndə deyir, qardaş, mən bilirəm, imanım zəifdir, qardaş, mən bilirəm, iman. Var yoxsa yoxdur? Var. Elə məsələləri biz üstündə çalışmaya çalışmalıyıq. O məsələləri aradan götürməyə çalışmalıyıq. Və bu da müəllifin gətirdiyi dörd dənə usul məsələlərdən ikincisidir. Üçüncüsü isə həmən elmə dəvət etmək. Yəni, bildiyin İslamı neynəmək? İnsanlara çatdırmaq. Bildiyin İslamı, bildiyin tovhidi, bildiyin əqidəni, bildiyin namazı, bildiyin məzhəbi, bildiyin məsləki, bildiyin mənhəci insanlara neynəmək? Çatdırmaq. Ancaq necə çatdırmaq? Səsküylə, hayhuyla, vurmaqla, dağıtma nə ilə çatdırmaq lazımdır? Allah subhanət hala Quran-ı kərimdə buyurduğu kimi, Qul həzi səbili ədu aləllahi aləl basirə. De, de, bu mənim yolum da Allaha basirət üzərində çağırıram. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki: "Ud'u ilə səbili rabbika bil hikməti və mauizatil həsənə." Der öz Rəbbinin yoluna gözəl möizələrlə, həsənət, yaxşı yollarla neynə? Çatdır. Şeyx Hüseyn rəhməhullah ayələri cəm edərək dəvətçilərə, Allah yolunda dəvət edənlərə beş dənə əsas şərt qoyur. Birinci, o insanın dəvəti kimsin olmalıdır? Ədu ilallah, Allaha çağırıram. Kimə eləməlidir dəvəti? Allaha. Əgər bir kəs insanların dəvətini hər hansısa bir rəiyyətə, hər hansısa bir imama, hər hansısa bir e, müridə, hər hansısa bir təriqatın başçısına, hər hansısa bir şeyxə, hər hansısa bir imama, şəxsə rəisə kimə kimə çağırırsa, o insana Allah yolu dəvəsi demək olar yoxsa yox? Xeyr. Şeyh Hüseymin Rahmanla buyurur ki, Allah yolunda olunan dəvətin əsas əlaməti insanın xalis Allah yoluna çağırmasıdır. Yəni, qul öz dəvətində nədir? Muxlisdir. Xalis Allaha dəvət edir. O, heç bir topluma, heç bir camata, heç bir qruplaşmaya, heç bir şəxsiyyətə neynəmir? çağırmır. Onun çağırdığı insanlar kimi üçündür? Allah və Rasulullah. Camat, müsəlmanlar kimin camatıdır? Allah və Rasulunun. Ay mən naxşibəndiyəm, sən matrudisən, o nə bilim rafizidir, bu nə bilim filan şeydir, bu filan şeydir. Belə bir şey dində nədir? Yoxdur. Hər bir müsəlmanlar kimin camatıdır? Allah və Rasulunun. Və qiyamət gündə nicat çatan firqənin də əsas siması, Əsas sifəti, əsas üstünlüyü, əsas onu nicata çatdıran əlamət hansıdır? Allah və Rasulun yolunu gedənlər. Hər hansısa bir tariqanın böyüyünə, nə bilim, hər hansısa bir e, müftiyə, nə bilim, hər hansısa bir e, təqlidçiyə, müştəhidə, nə bilim, kimə, kimə təqlid edənlər, onların yolunu gedənlər isə yalnız və yalnız azmışlardan başqa bir kəsi Və bu da Allaha olan dəvətin birinci şərtidir. İkinci şərt isə insanın dəvəti açıq-aşkar dəlillər üzərində olmalıdır. Gəl namazı belə qıl. Niyə? Əş, mən belə istəyirəm. Mənim babam belə istəyir. Səhidir, səhidir. Xeyr. Dəvət necə olmalıdır? Allah dedi, Rasulü dedi. Allahın ayəsi var, Peyğəmbərin hədisi var. Yox, mənim nənəm belə xoşlayır, mənim babam belə xoşlayır, mən namazı belə qılmaq istəyirəm, elə eləmək istəyirəm deyə olmalı deyil. Dəvət olmalıdır nə ilə? Açıq, əşkar, dəvət olmalıdır. Açıq, əşkar dəlillər üzərində. Dəlillər də Tövratdan, İncirdən, Zəburdan deyil, İvangeliyadan deyil, hər hansı bir müştəhidin kitabından deyil, hər hansı bir sufi təriqasının qoyduğu məlhəzdən deyil. Dəlil nədən olmalıdır? Kitab və sünnədən. Əgər bir məsələdə Allah dedi və Rasulü dedi məsələsi varsa da, ondan sonra filan kəsədir, filan kəsədir ehtiyac var, yoxsa yoxdur. Allah sonra Quran-ı kəndə buyurur ki, فَاِنْ تَنَعْزَاتُمْ فِي شَيْءٍ Faruddu ilallahi və rasul. Əgər bir şeydə niza elədi, mübahisə elədiyiniz zaman kimə döndərir? Allah və Rasuluna in kuntum mu'min in kuntum tu'minu billahi vel yevmil axir. Əgər ki Allah və axirət günə, nə gününə iman gətirirsinizsə və ikinci dəvətin əsas şərti isə məhz həmin dəvət olmalı nəyə? Açıq-aşkar elm üzərində. Üçüncü dəvətin şərti isə olmalıdır. Allah Teala Quran-Kərimdə buyurduğu kimi bil mu'izatil və mu'izatil hasana. Gözəl moizələrlə, gözəl üslubla gözəl qayda ilə, gözəl davranışla, gözəl hivarla, diyaloqla, danışıqla, amma əlbə götür lapatqanı, sən qəbul edəcəksən, bir dənə vur, iki dənə vur, gəldin birini dəvət elədin, ay, dəvət eləmsən, sən beləsən, sən tutun onu, döyün, təpin altına, yox, qəbul elə, belə bir şey İslamda yoxdur. İslamda dəvət gözəl muizə ilə və bir də gözəl üslublarlandır. Və Əli radiyaları məşhur sözü, məşhur bir sözü var ki, Əli radiyaları buyurur ki, insanlarla insanların dərk elədiyi üslubda danışın. İstəyirsinizmi, deyir, Allah və Rasulunu təksib eləsinlər. Yəni, bir kəs gəlir, avam insanların içində güya onlara dəvət aparır və özünü onların yanı savadlı göstərir və başlayır hər hansısa bir ləhcədə, İran ləhcəsində, türk ləhcəsində, ərəb ləhcəsində güya buna şəriət başa salır, sözləri əzir, büzür, bir iki dənə də oradan buradan deyir ki, yuxarıdan aparır özünü, avam zamanda bu nə danışır, heç nə başa düşmək olmur. O dəvəti dəvət deyil, dəvət deyil. Və yaxud da ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir gün bir çoban gəlir, dəvə otanan və öz yoldaşını zinada ittiham eləyir. Niyə görə? Əlində dəlili var ki, bunun yoldaşının dünyaya gətirdiyi uşağın rəngi bunların rənginə oxşamır. Və Peyğəmbər s.ə.v həmən çobanla necə danışmalıdır? Ayə bilmir, hədis bilmir. Ancaq etiqat edir ki, bu Allahın qulu və elçisidir. O nə deyir, o da olur, vəh gəlir ona. Onu gözəl dərk edir. Çünki xalis ərəbdir. Və Peygəmbər deyir ki, sənin dəvələrin var, deyir, hə. Deyir, dəvələrin əsl rənglə nətərdir? Deyir, filan rəng, filan ya, filan rəng. Deyir, onların içində belə alabulası filan, filan var. Deyir, hə, çünki dəvə sahibi gözəl başa düşür ki, bunun sürlərinə qıraq dəvələr qarışmıyıb. Bunun sürəsinə törənən dəvələr də bir-birindən calaşıb. Deyir, hə, başqa-başqa rənglər filan-filan var. Həmzədə, hardan onlar o rəng olub? Deyir ki, ləalləhu nəzəlirdir. Yəqin ki, hansısa dədə-babasının qanına çəkib. Pensam ki, sənin uşağın da eləcəkdir. Yəni, şübhələmək heç bir əsas yoxdur. Çünki Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh, Peyğəmbər səhəm hədisini rəvat eləyəndə ki, 40 gün nütvək ana rəhmində qalır, qeyd edir ki, 7 gün ərzində nütvə ana rəhmində, ananın rəhmində olan hüceyrələri özündən Adəmə kimi deyil tərpədir. Hansına üstün gəlirsə onu da çəkir. Deməli, şübhələmə heç bir əsas yoxdur. Və ya da başqa bir halda bədəvi gəlir və deyir, ya Rasulullah, siz nə donquldanırsınız? Və sahabilər də əsəbləşib, hemsənə deyir, gəl bura. Deyir ki, sən qəbul edirsən ki, Allah ibadətə layiq olan layiq məbuddur, əlbəttə ki. Deyir, qəbul edirsən, mən qulu verirsən, deyir, əlbəttə ki, deyir, biz elə onun ətrafında doğumdanıq. Yəni, başqa şey danışmırıq. Yəni, bütün dinimiz nədir? Lə iləh illallah, Muhammedən Rasulallah. Ay Əli ilə Vəliyullah, Hüseyin ilə kim olur, belə bir şey yoxdur. Bütün din, lə iləh illallah, Muhammedən Rasullahın kəlməsinin ətrafındadır. Və bu da insanların gözəl moizələrlə davranmasıdır. Və eyni zamanda gözəl moizələrdən də biri odur ki, insan, insan, danışdığı insanın üslubun qaydasını bilsin, danışdığı tonunu bilsin, qədərin bilsin. Hansı anda danışmaq lazımdır, hansı halda susmaq lazımdır. Çox var görsən qardaşlar, öz qohum yaxın atanalarını bezdirirlər dəvətlə. Və nəticədə atanası deyir ki, sən vapşı düz demirsən. Uşaq başlığa mənim atamla kafir, niyə? Haqqı inkar edir. Deyirsən, ay qardaş, bəlkə haqqı yox, sənin yox, yox, haqqı inkar edir. Gəlirsən, ay dayı, nə var, nə yox, əlhəmdülə, şükürdün, bu necə? Allah inkar ki, şükür edir Allah. Danışırsan, görürsən ki, bunun oğlu, qızı, yeznəsi kimi o qədər bunu bezdirib ki, bu kişi bunu inkar edir. Amma haqqı inkar eləmir. Eyni şey sən deyirsən, deyir, bala, sən deyirsən, o səhv deyir. Ona görə hamımızın ürəyimiz yanar, valideynimiz, atamız, anamız, bacımız, qardaşımız hidayətə gəlsin. Ancaq hidayət mərhələ ilə olan şeydir. Sən yerə bir dənə toxum əkirsən, bəhrəsini dərhal götürə bilirsən. Balaca quzu dünyaya gəlir, sabahın bazara aparıb satmaq olur onu. Yaxşı baxacaqsan, 100 dənə qoyunun 100 dənə balası sağ qalacaq, qalmayacaq. Qalacaq. Yaxşı baxmasan, yüzündə neçəsi öləcək? Bəlkə də Allah bilir neçəsi toxumdur, ağacdır, nardır, üzümdür və elis və s. Elə meyvə ağacı var ki, 10 il, 13 il onun üzərində əziyyət çəkirsən ki, o sən nəticədə bəhrə versin. Olur, olmur. Olur. Və sən istəyirsən ki, o xırda toxumun bəhrəsi 10 illərlə gözləyirsən, ata onun hidayətə 5 il, 1 il gözləyə bilmirsən, hə? hikmətli ola bilmirsən, bugün gəldin biraz danışın, yaxşı kişidir, beynini yorma, get, gələn dəfə gəl danışma. O hər dəvə səni görən idi, bizim bir qardaş var idi, çox gözəl dəvətçi idi. Və bu hər dəvə qohumların yanına gedəndə otda yanacaqsınız, belə olub, belə olacaqsınız. Mən də xəbərim yoxdur. Bir gün bu olub 95-94-cü e, illərdə. Biz bir də bunlara qonaq gedəndə Bir qohumla bax, yenə deyir, cəhənnəm gəldi. Dedim, niyə elə deyirlər? Hə, deyir, baş beyimizi apar, və hə, də bəli, yanacaqsınız, yanacaqsınız, yanacaqsınız. Siz bir də belə deyir, bir gizlə cənnətə keçəcəksiniz. Yəni, dəvətdə belə şeylərə fikir vermək lazımdır. Və yaxud da ki, məşhur qıssa, zalim həccacın qıssası. Zalim həccac İslam tarixində özünün insanlara tövrətdiyi zalimlıqla məşhur idi. Müsəlman idi, hafiz Quran idi. Harca elm əhlidir demək olardı. Müəyyən elmi var idi. Ancaq zalim idi. Hətta bəzi sahabələrdən sahabələrin övladlarını qətlə yetirmişdi. Və hər bir sultan bilirdi ki, daha doğrusu hər bir alim bilirdi ki, onun dövründə yaşayan, kim həccaza qarşı artıq bir söz deyən həccac onun başını kəsəcək. Ona görə Peygəmbər buyurur ki, ən gözəl şəhidlik Allah yolunda şəhid olan və bir də zalım hakimin üzünə haqqı deyən, dalınca yox, e, minbərdə yox, evdə yox, Dalınca hamı danışır, heç problem yoxdur. Üzünə demək. Çünki bilir ki, nə eləyəcək onu? Edam eləyəcək. Və İmam Amir Əşşəb rəhməhullah bir gün deyir ki, mən gedəcəm həccaca nə gəlir deyə nəsiyyət eləyəcəm, qışqıracam, belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Deyir, gedib nəsiyyət eləyəcəm ona. Və həccac da İmam Şəbinə çox böyük hörmət eləyirdi. İmam Şəbi sarayın qapısına çanda dedi, ey həccəz, dedi, Allahdan qorx. İmam e, İmam Şəhəb bunu deyəndə, bu cür tonla deyəndə Həccəc gülümsəyən fasol baxır buna. Deyir, nə üçün gülümsəyən? Axı, mən səni bu tonla sənə qışqıram ki, Allahdan qorx. Deyir, mən ona gülümsəmirəm. Mən ona görə mənə təsirli gəlir ki, mən sənə bu alim üçün çox böyük hörmət eləyirəm. Sənə mənim çox böyük hörmətim var. İmam Şəhəbi məşhurdur. Hər bir yerimdə onun şanı, şöhrəti qoyduğu izlər var. Və deyir, nədir səni təəccübləndirən? Deyir, mənə təəccübləndən odur ki, deyir, mən zalimam, yoxsa deyir, Firon. Deyir, əlbəttə ki, deyir, Firon. Firon nə deyirdi? Ənə Rabbukumul ələ. Mən sizin uca Rəbbinizəm. Özünü kimə tay tuturdu? Aləmlərin yaradıcısına, xaliqinə, raziqinə. Allah subhanahu ta'ala. Ancaq hədsiz onu demirdi. Hansısa bu kafir prezidentlər onları demirlər. Rəhbərlər onu demirlər. Əməllərində göstərsə dillərini neynəmirlər? Deyilmir. Dedi, əlbəttə ki, Firon. Firon deyir ki, ənə rabbukumul ələ. Deyir, yaxşı, Firon məndən zalimdir. Deyir, sən əfsələsən, yoxsa Musa ilə İsa? Deyir, əlbəttə ki, Musa ilə İsa. Onlar Allahın qulu və elçisi Peyğəmbər, biz ancaq quluq. Deyir, bəs sən fikirləşmirsən ki, Allah subhanahu taala səndən əfzəlini, məndən zalimi yana göndər, nə dedi ona? Dedi, nə dedi? Dedi, İzhəbə ilə Firavuna fəqulə ləhu qulən leynən Ləalləhu yetədəkərə və yaxşə. Allah Subhanahu Musa və Haruna deyir ki, gedin Musa'nın yanına ikiniz də ona mülayim sözlər deyin. O cür zalım, Firon, o cür hökmranlıq eləyənə nə deyir? Mülayim sözlər deyin. Səndən də əfzəl insanlar idi. Məndən də zalimin yanına göndərilmişdilər. Mülayim sözlər deməyin nəticəsi nədir? Allah Teala Quranda buyurur ki, ayənin arxasında "Ləallə yetədəkkərə və yaxşə." Bəlkə qorxub nə edəsin? xatırlasın. Deməli, dəvətdə gözəl muizə, gözəl üslubun əsas səvlənən bir nədir? Həmən insanın hidayətə gəlməsi ehtimalı. İnsan bir var xatı edir, sən gəl eşək kimi çırp onu gəl xatı edirsən. O da bilir xatı edib də. Amma xatanı o səhvli ilə düzəltmək olur, yoxsa yox? Olmur. Peyğəmbər buyurur ki, səhvli bir şeydə nə qədər çox olarsa o neynəyər? Daha da əyər. Ancaq mülayimlik bir şeydən elə çox olsa neynər? Yumşaldar. Və bu da dəvətin üçüncü şərtidir. Dəvətin üçüncü şərtidir ki, ona e, dəvətçi gözəl muizələrlə dəvət eləməlidir. Ancaq dördüncü şərti isə dəvət olunanın halını bilməsidir. Yəni, sən müsəlman hər hansı bir fərdi, şəxsi, cəmaatı dəvət edən zaman onların halını bilməlisən. Buna da dəlil Peyğəmbər s.ə.v-in Muaz e, ibn Cəbəli Yəmənə göndərən nə dedi? İnnəkə təti qovman ilə əhli kitab. Sən əhli kitab qövmünə yaxınlaşacaqsan. Yəni, getdiyin yer əhli kitabdır. Və artıq Muaz ibn Cəbəldə əhli kitab haqqında elm əlində düzəlmişdir. Yəni, insan bir yerə oxuya dəvətə gedirsə, orada yaşayan insanların halını öncədən bilməsidir ki, bu dəvət elədiyi insanlar sufidirlər, rafizidirlər, yahudidir, nasranidir, yoxsa ki, bidətçidir, yoxsa ki, kimdir və yaxud da kimdir və yaxud da kimdir. Çox vaxt insan oturub dəvət edir, edir, özü də bilmir ki, o bundan daha çox bilir. Ancaq elə bir ki, dəvət edir və yaxud da gedir, Nasrani yanında Məsih dini qəbul edən yanına oturub başlayır e, İslamın mənhəzlərindən danışmağa, təkvizçilərdən danışmağa. Daha bilmir ki, ümumiyyətlə bu Nasranidir. Aydındır və belə bir halda insan dəvət olunan halını bilməsi və dəvət olunan halını bilməsinin əsas üstünlüyü isə məhz həmən insanı hansı üslubda dəvət etməsinə yardım olacaq. Əl bir insan bir insanı dəvət eləmək istəyirsə, ilk öncə onun haqqında məlumatları əldən eləməlidir. Kimdir, nəçidir, xataları nədədir, hansı yoldadır, hansı firqədədir, hansı mənhəcədir, hansı fikirdədir, hansı əqidədədir və elə və s. Və belə bir şeyləri biləndən sonra isə həlbəttə ki, insana, həmən insan dəvət eləmək məsələsi hasarlaşır. Dördüncü şərt isə, daha doğrusu, axırıncı şərt eyni ilə də dört tane müellifin getirdiği esas usulların dördüncüsüdür. Yani dəvətin beşinci şartı hemen bizim getirmek istediğimiz mövzunu daha axırıncı şərtidir. Yani bil, bildiyini əməl elə və əməl edibə dəvət elə və sonunda ise hemen bu davet yolunda başıma gelen əziyyətlər neynə? Səbirli ol. Sənin seçib getdiyin yol Peyğəmbər s.ə.v-in yoldur. E, səndən öncə Peyğəmbərlərin getdiyi yoldur. Bizim Peyğəmbər s.ə.v-in getdiyi yoldur. Sahabərin, tabirlərin və dəvətçilərin getdiyi yoldur. Bu şərəf həqiqdən də ən uca şərəfdir. Ən uca şərəfdir ki, hər adama dəvətçi olmaq nisbət olunmur. Amma sən özünü dəvətçi deyiləm demə, qıraqda dayanma sən özü özlüyündə, işində düzgün ticarət eləməyin, tərəzidə Allah tutmamağın, valideynlə gözəl davranmağın, qonşunun qızla xor baxmamağın, əyri olmamağın, tərəzidə düzgün olmağın, adil olmağın, söyüş söyməməyin, əxlaqlı olmağın, böyüyə hörmət eləməyin, kiçiyə rəhimli olmağın, qonşu ilə qonşuq eləməyin, qonşuya yardımçılıq eləməyin, qoyma əqrabavın e, geniş gəlişini kəsməməyin, Bütün bunlar hamısı nədir? Dəvətdir. Dəvətçi olmaq üçün hər hansı bir universitet tutarmaq lazım deyil. Sən bugün hidayət oldun, hidayət olunan vaxtın sən dəvətçisən. Çünki sən dünən cahil idin, siqaret çəkirdin, araq içirdin, digər-digər haram işlərlə məşğul idin. Sən bugün artıq hidayət olunandan sonra insanların gözündə kimsən? Müsəlman, dəvətçi. Artıq sən istəsən də istəməsən də sənin dediyin sözlər, baxdığın baxışlar, e, qulağısın eşilməklər, gəzdiyin addımlar, uzatdığın əllər digər insanlar tərəfindən, cahillər tərəfindən nə olacaq? İzlənəcək. Sən artıq kim oldun? Dəvətçi. Ancaq hər bir dəvətçi isə öz dəvət çərçivəsindən qırağa neynəməlidir? Çıxmamalıdır. Və axırıncı şərt dediyimiz kimi bu yolda, dəvət yolunda olunan əziyyətə səbr eləməkdir. Yəni qeyd etdiyimiz kimi sənin getdiyin yol ən şərəfli yoldur. Ancaq unutma girən ki, bu dəvətin sonunda sənə gündə bir buket gül verəcəklər. Sənə Bakıda iki otaqlı ev verəcəklər. Ən yaxşı belə şeylər olmayacaq. Bəlkə sənə ən ağrıcı ləqəblər qoyacaqlar. Böhtanlar gələcək. Sənə öz yaxınlarından əziyyətlər gələcək. Sənə öz qohum əqrabandan əziyyətlər gələcək cürbəcür ləqəblər gələcək, dəlidir, məcnundur, nə bilim, traktoristdir, nə, nə istəsən deyəcəklər. Necə bu iki gündə olduğu kimi. Bizdən də öndə kimə deyiblər? Peyğəmbər s.ə.və məcnun, şair, yalancı, nə bilim, nə, nələr, nələr, nələr, neynədilər? Dedilər. Necə ki, bugünkü gündə də tovfid əhlinə deyilən adlar, ləqəblər, e, isimlər kimi. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, sələf-i salih özünün tutduğu yolunu sırf olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yolundan götürür. Və bir çoxlarımız dəvət edən zaman, o da həlbəttə ki, hər dəvətçi xas deyil. Dəvətçilərin sinələri geniş olmalıdır. Səbir kəsaları böyük olmalıdır. Onlar səbirli olmalılar. Onlar səbirsiz olmalı deyillər. İki dəqiqə dəvət edən kimi üçün dəqiqə düymələrin yaxasını açır, burnu yumruqların sıxırlar ki, qarşındakı kafirdir, vurun burnunu sındırma onu. Bu dəvət olmayacaq. Ondan ötürü xüsusi meydançalar var, ringlər var, əlcəklər var. Amma dəvət meydanında elə şeyə heç bir halda izin verilmir. Dəvət meydanında izin verilən yalnız və yalnız Peyğəmbər sallallahu əleyhi yolunu götürüb getməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Uhud döyüşündə məğlub oldular. 70-dən yuxarı sahabə şəhid oldu. Peyğəmbər doğma əmisi Həmzə radiyalan şəhid oldu. Peyğəmbər s.ə.v-in dişinin biri düşdü, yanağı kəsildi. İtki böyük oldu, zərbə böyük oldu, məğlub oldular müşriklərin qarşısında. Hətta o dərəcədə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ölüm xəbəri gəldi. Və bu döyüşdən sonra Ayşə rədiyallahu dedi ki, ya Rasulallah, sənə bu gündən daha bir ağır şiddətli gün olubmu? Dedi, bəli, olub. Olub. Baxmayaraq ki, 70 şəhid itirdi, doğma əmsi itirdi. Dedi, olub. Bundan da böyük günah olub. O da deyir, sənin qövmin məni Məkkədə qəbul eləmədiyi vaxtı Peyğəmbər sənin üzünü Taif camatına yönəltdi. Bəlkə onlar hidayət olar. Və Taif camatını dəvət elədi, eləyən zaman artıq onlar Peyğəmbər səsəmin daşqalağa basdılar. Hətta Peyğəmbər səsələmin qan tər yerinə axırdı. Dabanları partlaq-partlaq olmuşdu. Sahabələr daş Peyğəmbərlər dəyməsin deyə sinələrin qabağı qoymuşdular. Və onda dağlar mələyə gəlir ki, ya Rasulallah, izin ver, Allah subhanallah, sən istə, Allah subhanallah dağları onların üzərinə töksün. Fəhəmsəm də xeyir. Bəlkə dedi, onların belindən Allah subhanallah ibadət edən qövm gələcək. Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz məşhur duasını dedi ki: "Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun." Dedi: "Ey Rəbbim, mənim qövmü bağışla, həqiqətən onlar bilmirlər." Baxın görün o boyda əziyyətin qarşısında Peyğəmbər sən belə dua edir. Allahumma Allahumma eləyəndə başlanan dua məqbul olan dualardan idi. Allahumma xfir, bağışla, dilli qovmi, mənim qövmü, demədi filan kəsin qövmünü, filan kəsin qövmünü. Dedi, həqiqətən də onlar bilmirlər. Və bugünkü gündə bizim dəvət ətrafımızda olan şəxslər Kiminsə əmisidir, kiminsə dayısıdır, kiminsə xalasıdır, kiminsə bibisidir. Onlar hamısı bizimkilərdir. Birimizin atamızdır, birimizin anamızdır, birimizin qardaşımızdır, birimizin əmisidir və ya və s. Və başımıza gələn bir işlə onlara bəddua eləməyimiz onların nəslinə bəddua olur. Sən o nəslinə bəddua edirsən, kimə gedib çatır? Sənin yanında olan qardaşı var. Halbuki o da kimisə kimidir, dayısıdır, əmisidir, bibisidir, xalası və ya və s. Onlar da bizlerdendi. Bize Efendimiz dedi, onlar bizim qövmüzdür, bizim qövmüzdür. Və bu baxımdan da dəvətçi heç bir halda ona dəvətdə olan zərərlərdə dərhal lənət qapısının, darvazaların sındırsını açsın, sizə lənət olsun, sizə belə olsun, ondan dəvəti çıxmayacaq. Qoy geçsin ki, artıqdan zaten zaten Allah ruzun versin. Dəvət hər adam bacarmaz. Başına bir iş gələn kimi, qayı saxlayan kimi, filan şey olan kimi siz belə olasınız, sizi belə olasınız, o dəvətin sifətlərindən deyil. Dəvətçilərin sinirlərin olmalıdır, geniş olmalıdır. Bütün əziyyətləri o cür qəbul eləməlidir ki, onlar bilmirlər və həqiqətən də bilmirlər. Onlar da biz də dünən namaz qılmırdıq, sıra gün qılmırdıq. Biz niyə qılmırdıq? Çünki biz də bilmirdik. Bizə də Allahın lütfü, rəhməti gəldi, kimsə bizə haqqı çatdırdı, eşitdik, dərk elədik, başa düşdük, hidayət olduq. Onlar da o cür. Dəvətçi ona görə hər bir şəxsin işi deyil və dəvətçinin sinəsi geniş olmalıdır və dəvətçi heç bir halda o cür insanlarla sərt davranmalı deyil. Və inşallah Allah subhanda bizi mübarək Ramazanda yaxın qohum əqrabamızın hidayətini bizə səbəb eləsin. Allah subhantala nə qədər ki, bu Ramazan ərəfəsində böyük şeytanların qolları zəncirdədir. Bizim dəvətimizi bərəkətli eləsin, bizim xalqa, millətə hidayət versin, yaxınlarımıza, qonşularımıza İslamın nurun onlara bəyan eləsin. Allah subhantala onları haqq kimi, haqqı haqq göstərsin, onları haqqı itibar eləmə nəsib eləsin. Və Allah subhanda bizə, yaxınlarımıza batili batili kim göstərsin, o batildən bizi qorumağa bizə nəsib eləsin. Və Allah sən bu mübarək Ramazanımızı yalnız və yalnız ac və əyaq üstə dayanmaqla keçirməklə deyil, hər günümüzü savablarla, gündəlik savablarımızın artırmalaması ilə qazanmağı bizə nəsib eləsin. Və Allah son bizə eşit faydalardan eləsin və düzünü Allah bilir. Və salə Muhammedin və alə alihi və səhvə